Эдийн та нарт хамт байх болтугай. Таны амьсгалтай хамт байх болтугай. Юуны хэлсний дагуу сэмэдэний ариун улаас мөн шүнжлээ. Эзэн сүнж авсан хамт байх. тэр Самарын Сухар гэдэг хотод ирлээ. Энэ хотын Яков өөрийн хүү Юсефтөө өгсөн газрын ойролцоо байв. Яковын гутаг танд байжээ. Аймд ятарсан Есүс хөдгийн дэргэд сууж байв. Энэ нь зургатугаар цагийн үе байлаа. Самарын нэг нэмэгтэй ус татхаар танд ирэхэд Есүс түүнээс надад өөх юм өгөөч гэж буйв. Энэ үед шайнарын хүнс хөдөлгөөн авахар хүнс хөдөлгөөн авахар хот руу явсан байлаа. Өнөөхөө Самари эмэгтэй та юуди хүн байж Самари эмэгтэй надаас яагаад өөх юм гүнвэ гэв. Учир нь юудичүүд Самаричуудтэй харьцдаггүй байл байжээ. Есүс түнд Хэрэг чи бурханы бэлгийг болон надад өөх юм гооч гэж байгаа хүн хэн бүлэйг мэдсэн бол чи түүнээс гуйхад тэр чамд амийн үсийг өгөх байсан гэж альцсанд тэр түнд эзэн энэ худаг гүн танд өгтах юм юу ч боллаа гэтэл та амийн үсийг хаанаас авах вэ та бидний үг Якубаас агуу гэж юу Тэрээр энэ хүтгийг бидэнд өгсөн юм. Якоб болоод түүний хөнгөөч Марс рэгэнт эндээс л ундарсан гэв. Есүс энэ уснаас өөхөн бүр тахин чангана. Харин өөртөө миний өгөх уснаас өгс хэнч хижээж чангахгүй. Харин миний өгөхөөс тэр хүний дотор мөн хамент хүртэл оргил шоплах бүлэн. Тэгэхэд эмэгтэй түнд эзэн тэр устаа надад өгөөч тэгвэл би цангахгүй өсөлтгөө хаар энд ирэх шаардлагагүй болон гэв. Иесус явж нөхрөө дуудаад энд ир гэж залтав. Тэр би нөхрөхгүй гэсэнд Иесус би нөхрөхгүй гэж чи зүйтэй хэлв. Учир нь чи таван нөхөртэй байсан бөгөөд одоо цантай байгаа хүн нөхрөц нь биш төр зөвнөр эхлэв гэв. Эмэгтэй эзэн би таныг ишвшүүлэгч болохыг харлаа. Бидний өвөг дээрээс нь бидний өвөг дээрээс энэ өвөглөн дээр мөрөвдөг байсан. Харин та нарын мөрөхгүй ёстыг хазар бол Ерүслимд байна гэж гээдэжтэй гэв. Есүс эмэгтэй надад итгэ Та нар энэ уулан дээрч биш, Ерүсалимдч биш, эцэгл мөрөх цаг ирж байна. Та нар мэдхгүй юманд мөрөгдөг бол бид мэддэг юманда мөрөгдөг. Тимээс аврал юудэчдээс гарна. Харин үнэн мөрөгчдөн сүнсээрээ үнэнээр эцэг эцэгт минь мөрөгөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирж хэд байна. Учир нь эцэг өөртөө өөрт нь энэ хүү мөрөвчдийг ирж байна. Бурхан бүр сүнс түүнд мөрөвчд нь сүнсээрээ үнэнээрээ үнэнээр мөрөгөх ёстой гэж зарлаа. Тэр эмэгтэй Есүст Крист гэгч Месиа ирэхийг би мэднэ. Тэр нэгэн ирэхдээ бүх зүйлсийг бидэнд мэдүүлж өгнө гэв. Есүс түнд Цамд ярьж байгаа би бол тэр мөн гэж цайлтав. Тэр үед шайнарын ирээд түүнийг нэг нэмэгтэд тэр ярьж хаж байгаа байгаад гайхсан боловч хэнч хэнэнч та юу хийнвэ эсвэл та түүнтэй юунд ярилцсанвэ хэмээн асуусангүй. Тэгээд тэр өнөөх эмэгтэй усныхаа савыг орхийн хот руу явж хүмүүст Миний үйлдэлсэн бүхнийг надтай хийсэн хүнийг ирэх хүнийг ирэж үзэгдэн. Тэр Христ биш үү гэсэнд хүмүүс хотоос гарч Есүс рүү чиж байв. Энэ үед чайнарын Есүсээс "Раби, зоглож" гэлээ. Харин тэр тэдэнд "Та нарын мэдхгүй хоол надад бий" гэв. Чайнар нь "Түнд хинч идэх юм авчиж өгөөгүй бидтэй" хэмээн өөрөө хоорондоо ярилцав. Есүс тэдэнд "Миний хоол бол намайг илгээсэн түүний гутлыг үлдэн ажлыг нь гүйцэтгэл гүйцэтгүүлэх явдал юм. Та нар ураг цухраад бол тол дөрвөн сар байна гэж хэлдэг биш үү? Үзэгтэн би танарт хэллий. Хараагаа дээш бүрж талбай хатун. Учир нь талбай цайрц хураалтанд бэлэн бужээ. Хураагч хөрсө хураагч хөрсө хүртэж мөн хамиг мөн хамийн үрийг цоглуулж байна. Тэнхүү тарьяачин тарья хураагчийн хамт байлаа болон учир нь нэг нь тарьж нөгөө нь хураан гэсэн үг үнэн болох нь энд харагдаж байна. Та нарын хөдөлмөрлөөгүй юмыг хураалгахын тулд би та нарыг гээв. Өөрөө хүмүүс хөдөлмөрлсөн бөгөөд та нарыг тэдний хөдөлмөрөд оролцсон болно гэв. Гэж цалтаа. Өнөөх хэмээх те миний үлдсэн бүхнийг тэр надад хэрсэн гэж гэрчилсэн гүнээс болж тэр хотоос Самари улам хүн Есүст итгэж итгэжээ. Тиймээс Самаричууд Есүс рүү очиж өөрсдөө өөрсдөө тээгөө хамт байхийг гүйсэнд Есүс тэнд хойрхнов. Есүсийн үг үгнээс нь болж улаан улаан хүн итгээв. Тэр мөнхөө эмэгтэйд. Тэд мөнхөө эмэгтэйд. Одоо бид чиний ядсанд биш харин өөрсдөө сонсоод энэ нэгэн бол Үнэхээр ертөнцийн харагц мөн гэдгийг мэдлээ гэв. Network. This is such a uklonimento, ja? Pana Orelec Antiexant Irbaegla. Bitni on odrina itad uh, urbain, arlin bet unterol voltegor ganz royer zuilik. Uh, tam dekler bolomste. Irlon Jesus Christin aidal, bitni amdralik, bitni uh, eh, runi montchanarik, gigultek imam. Eket onderdorbit tunez Jesus Christus yumet achawa khwe. Tim asudal baga, Tim asult bagam. Asutal bish asult bagam. Bitni amtral primchete bagam. Gedlik bitunik metetek. Bas bitni amtral ritzgarte bani, Bit orsoj bani, бид s'engagent. Jesus inbegriper from Satutsan. Тэгээд дээр үед хоёр мянган жилийн өмнө тийм ээ аянд ядад тэгээд s'engage байсан. Тэг нэкэмэгтэй нэкэмэгтэй теулсад Тунес юасусан бэгэрэр надад ур юм огож гэж гуйсан. Тэ? нэрэ бидний амтрал хизгартэ римшэтэ бан гонцро еродор бит холо расач амикат болно харлин ирланд бидант ус тимэ хол хэрэгтэ идэрцүүл хэрэгтэ тэгээд бидант тухайбодож болно тимэ бидний амтрал унан унрэ римшэтэ хизгартэ бан Харин Иесус Христ цаашаа тэрэмэгтэй яваад түнд юу хэлсэн бэ? Түнд юу айлсан бэ? Хэрвээ чи тэнгэр бүхний бэлдик болон надад үр юм өгөөч гэж багаахын хин борхик мэдсэн бол чи түнэс гүйхаад тэрчэнт а минусик өгөр байсан гэж айлсан. Тэгэхэд Dara, Ortmini, Ogor Usnas Uksh, Rins Ritzech sangarkwe. Mini Ogor Us, Ter Unidotor, Mohamid Kurtej, Orgilor Bulak kifet kifet. Tiget Ter Remekte, Unik Sansot, A Etzamin, Ter Usa Natatogoch, Tegvel, gefressen. Us Barcobolt, mais us guider und al barco. Baigal barco, runter auf ton barco, und derrière ton barco. Teget rom bit. Usa sankachban. Harin Jesus Christina ital zofrontime. Uh, bodit us mituche. Uh, Yarteko. арталт юу вэ? Артал гэхлээр манай бол хүн төрхний хүсэл. Бидний хүсэл юу вэ? Бид антухэ бодож болно тийм ээ. Бачи хухат юу гарсан гэж үү? Мэдээж ээжийн хайсугаар сонгож байна тийм ээ. Бачи хухат Арин ахталт юуэ зовхон сүтнэ ан бол элчин хайр тэгээд угасаат нэ баг байхдаа бит элчин хай хайраа сонгаж байсан ан бол бидний хүн торохны мончанаар тэгээд том болоод гэмэн залуучууд болоод залуу болоод erekte, emekte, tzalu, jugar sankatschwein. Medetsch, unensch weidlach sankatschwein. Irbe rumus time, bitan un trudlager sangoch, itket barko, antra retsu botchena. En yalangudia zalutschut kime, unensch weidlach sankatschwein. En bol, unen antral. Teget tombolot, agiltant, болсныдараа тэдний хүсэл юу вэ? Зов цалинтэй болоор тийм ээ. Ажилтэй болоор, зов цалинтэй болоор бас ажлын нөхцөлсөн гэж хүсдэг тийм ээ. Ахтал юу вэ? Энэ бол шудраг ёс тийм ээ. Тэгээд бидний сэтгэл дотор тийм хүсэл байгаа. Бид шудраг ёсоор сонгаж байна ингээд том том болоод буюу ондохнастэй болоод битэнд бит а юхустэй кой гэхээр хүндэт гэл тийм ээ монгол шүтүник сайн мэддэг цагаан цагаар ерөн ондохнастан гутат хүндэт гэл үзүүлдэг тэгээд бидний сэтгэл дотор бас тийм хүсэл байгаа хүндэт гэл хүндлэх Эдгин хайр Äh, un mensch vai dat chotratios rondet kel petet mont vas kernet ya ma kontakte o dire ne kou ne kou ger helbel en bol unen amtral bit unen amtralara er san kachvan teget jesus christ bit nietzan uh, bitant in kachretzan би таны сонгаг тайлах шатагтай нэрэвит үнэн амтхалаар сонгаж байна хари ноготал Иесус Христ бидний сонгаг тайлах шатагтай түүний дотор хэмэ Иесус Христийн мом шанарын дотор үнэн хайр бага үнэн хүндэтгэл бага үнэн шүтхатиос бага بس من goed het geld bij Dan keer begon bij een traject, dan keer begon bij niet rond het geld, dan keer begon bij Arin metet bit ah. tunito loten zer errekte, terko bol bit imusik ah. utsa darko, timet. estimé. Euh, Oussant Durgej, Barak Urtle, Urtali Durgej, Baisan, Teget Medej, Shab, Amskalak Shadarko Baisan. Teget Orin Tolgolgo Gargaj, Bakshasa Чи юу хийсэн бэ? Та юу хийсэн бэ багшаа? Би бараг ухраж байсан. Тэгэхэд багш түнээс асуусан. Аа, только чин гэмэ усан дотор байсан чи юу хийсэж байсан? Амскалаар гэж харуулсан. А мичаваар гэж харуулсан. Тэгээд багш аа, түнтинтэс хэлсэн. Хэрвээ чи Тэнгэр бүхний тухай тийм ээ. Ийм хүсэлтэй багабол бичсэнт. Тэнгэр бүхний тухай хайл шокно. Им тух ямаг утагтэй байх хэрэг. Аа бид тэнгэр бүхний тухай тийм ээ. Өөрийн хүслийг гонцгий хүлээх бүрэн хэрэгтэй. De getjuron, maar ne katholiek is niet goed. Dat schonat, urir limtours. Bi tenger boch ni huslik. Gonski huler volomste. Gordon Yos Baga, Negenan Bol Matsak Babu, Negenan Bol Datkazad Iral, Nogonan Bol Oglok Ogor Boyu, Orin Suilet, Ime, Busatrumus Truvalsar tervimekte inte Chelsen. En usit nada dogoc, teget bitsangarque, teget rure bitbaz bah, tonte adi. Zangarque euh, etime, bol mor baibaj, bitenger borni ruslik, gunski ruler te Teget kurvan zambaga, zabirlal, ogomor euh, setkel, utzuler, بس ما تسكبر تير ويت بيتنجر بخني غسلك غونسكي غولات بولوم شتا أغرار البال تما ونان خاير ونان شوتخاتيوس ونان خوتتكال ونان شبايدال تما إم سودين تغاب التنسير غريكتال Bukhni Geburni Rishikivel, den Bukhni Mirel Chaer, un Bol, Belen Goymon Bisht. Ok? Belen Sweet Bish. Biten Touret en Anbol. En Bol. Timé? Un bitni kelin Antral. Voyou? Den Geburanda Orin Antrala, Dapkachogor. Shin kelisse. tien nog sal by et get en uh, ar din orlin or or ralin bitunik uh, am sach bonno Achandosel. Bitnis el ket dotor ne kritzkargoe Roussel Baga нэг хэмжээгүй uh, тийм ээ хүсэл байна. Тэр хүслийг Есүс Христ бидний эзэн хонгад шатан. Тэгээд хэрвээ бид үнтэй явбал бидний сэтгэл ханамжтай гэдгийг бид олгож байна. Тэгээд энэ тухай бодрын тулд бид бас нэг дүү дүүлж болно. Тэгээд өглөө манай ах гинэ хашаа хашааш хашгуурт намайг нэгэн сайхан дүү зажогсон. Тэгээд тодо номлолин дараа тодо дүүлж болно. Тэгвэл you.